yabonanye n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza benjamin kapa yamenyesheje yuko yaraje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi y'uko yaheruka kubonana n'abandi bakuru b'ibihugu bo muri kano karere kugira ngo baganire ku bibazo biri mu Burundi abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke imwe mu zihana urubene igihugu cy'u Rwanda basaba arongoye ibyo bihugu uko ari bibiri kugira ngo bafashe kuvura abanyagihugu isanganiro inama isumba ingimba turongeye kubaha ikaze muri ano makuru muhuza mushasha mu biganiro hagati y'abarundi wahoze ari umukuru w'igihugu cha Tanzania Benjamin Mkapa yagendeye mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu gatondo ko kuri wa gatanu muhuza mushasha agiye gukorana na President Yoweri Museveni azoshobora kunywa kunywanisha abarundi ngo kuko igihugu ciwe ah, ngo kuko azi neza ah, ah, kuko ngo abizi neza narijya igihugu ciwe ngo cigeze kumvikanisha abarundi mu gihe bari bashamiranye petero nkurunziza kari akaryo keza rero tumwakire kandi tumushimira kwiza kigoro tugashima na kigoro ka afurika mu buseruko kuba karamye hafi Burundi kuva ibihe byinshi uzofashanya na nyine icubahiro perezida museveni abanza amenye atembere Burundi abone ko bwifashe hamare yumve n'ukuntu tuganira n'ukuntu tumubwira ukuntu igihugu cyifashe amabazi batangure icyo gikorwa cyabo bafise amakuru ahagije ku gihugu cyacu ndetse no mu karere Petero Nkuru nziza yabandanije amenyesha ko yavuganye na Benjamin Mkapa ivyerekeye indyane ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda akanizera yuko bazogikorera ko kugira ngo ibintu bigende neza twanabuze izindi ngorane dufise n'igihugu cy'u Rwanda ko tubaniye nabi ko twabibwiye abandi twabihishije twabivuze kugira ngo inyishu yo nafasha kugira ngo bigende neza naho hantu wakorera kugira ngo ibintu bishize kugenda neza yari umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza tukivuga rero ibijanye n'amatatere hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu gihe abategetsi b'u Burundi bamaze igihe bashikiriza kuba hari ibyemeza ko igihugu kibanye cy'u Rwanda kiriko gifasha gutera kiriko gifasha abatera umutekano muke mu gihugu ababa mu ntara ya Cibitoke basaba yuko abategetsi b'ibyo bihugu byompi bo kwicarana kugira ngo batore umuti eh, w'ingorane zihari amazi atararenga inkombe ngo ataraho naho ibindi bihugu ngo byofasha mu kubahuza hagati y'u Rwanda n'u Burundi woboneka kugira ngo ugwikekwe ruhave je mvuga nti nihaboneke abantu canke igihugu canke umugwi utowe nawo ni ushobora guhuza inki u Burundi n'u Rwanda bakongera bagashyira hamwe bakongera bakanywana n'u Burundi kuba turi ku mupaka turakeneranira nk'ibi byabaye Burundi Burundi abanyagihugu bakiruke bakajya mu Rwanda nicyo cy'ubukungu hanyuma icyo mbona aha muri nta cy'ibitoki imigenderanire y'u rwanda n'uburundi imeze neza nta ziko zihasha jimbo natangwanire zihari gusa amajambo niyo atubaka kuko mu gihe baguma bavugana amajambo baterana amajambo yo hirya no hino icyari kuba cyiza nuko bo kwicarana hamwe bakayaga bakavugana bagatorera umuti hamwe hanyuma ibintu by'amajambo jambo bikahava tukubaka igihugu cyacu kuko Burundi burakeneye ibyo buhaha mu Rwanda kirakurikiranye hatanguye kuvuga amasasu gerenade nayo nyene kirakurikira aha hari nk'abantu bashika kuri nka cumi mu bisanzwe se ikintu novuga mutamu ni kuraba nyene abantu baza umutekano bakisubira ko kweri nta kindi kintu noburenzako aho kumusaga mu bice byo kujya mbere ngo hari habaye n'umukwabo aha nyene hari hazindutse umukwabu baza barafata abantu twe ikintu dukeneye dukeneye umutekano gusa nta kindi dukeneye ngo hari ibibabaza rero aba banyamusanga kujya no mu micungararo yaho ngo n'abantu na cane cane bagomba bafatwa co babafata tukibona kuko umwana afise imyaka cumi n’ibiri bavuga ngo hava abavuga ngo yacu ariko baramwagiritse natwe biraturusha ku mutima ko tubona abana ariko bakubagurwa ataco bazira turaruha ku mitima kwe ntibafatwa. ngo nabagwanye itaho nicyo bafatanya nicyo gituma dutera ubwoba urumva rero natwe kubera ataco tuba tubona bafatanye nta nico ubumuzi ko ingorane nuko bagendana n'abafise bambaye sivile kandi bakaba bafise inkoko aba bapolisi yabo kwizana bonye tukamenya ko ari abapolisi bakabaza bambaye umwambaro w'igipolisi yego abahora baza kuducungera umutekano ntibaducungera umutekano neza mugabe ibi bintu bireke kuza biraba ngaha kandi kibabaje umugani nk'ubu hariho nk'abantu bari bagiye bambaye sivire nk'ubu reba bari ko bahohotera abantu babakubita igiti nka jena nabiboneye atamwambaro bambaye kuri ibyo birababaje cyane abafashwe rero ngo bajanywe mu modoka bagenda barakubitwa ivyo navyo nyene ngo ni uguhohotera agateka kazina muntu gutangura uyu mwaka batanze rero ayo makuru na baheruka kwerekana kandi ikinogo rusangi cyatowe ku mutakura byavuzwe yuko kirimwo kirimwo gihambwemwo abantu baharugwa mu 30 urongoye zone c'ibitoke akaba yanyimije yuko babandanya kurondera abo bandi bane igihe cy'isaha zibiri muri rino joro ryakeye ryo kuwa kane bucari kuwa gatanu niho umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bashika mu iraro ry'uwitwa iradukunda fabrice ni mu kigwati cy’amahoro ku rya gatatu igihanga nk'uko ababa muri icyo kigwati babivuga abo bagizi ba nabi ngo bariye baboha abungere babiri babashorerana n'inka mirongo ibiri na zitanu bari baraririye ibyo byose ngo byabaye mu gacerere ntangere abasoda uh, byaraheniwe n'imvura ivanze n'igihuhusi yaguye kuri wa gatatu hagati ya jenda na matana urongoye rigidezo mumanuko mpanuko bw'uburundi akaba yizeza abanywanyi biwe yuko ishyirahamwe rigidezo rigiye kubatunganiriza mbere kuri wa gatandatu umuyaga nkuba ukazuba wasuye kuboneka n'inkuru ya mugenzi wacu jean pierre misago abasudira ibyuma abafise imashini zisekura umuceri imise imyumbati ibigori n'abandi abenshi amatelefone ngendanwa ntakigiramwo umucanwa kuri abo guhanahana ubutumwa cyane cyane mu badandaza bikaba bidashoboka abari babeshejweho n'iyo mirimo hagati ya matana na jenda byahenuwe n'imvura iri mu muyaga yahaguye kuri uyu wa gatatu ariko abakozi b'iryo shyirahamwe avuga ko bari ku kivi mbere ngo atagiciyemo umuyaga nkuba uzosubira kuboneka mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu jean pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro arakoze jean Pierre Misago mu bijyanye n'amagara y'abantu abantu bivuza malariya ah, batera biyongera mu ntara ya Ruyigi kuva rero uyu mwaka utanguye haraheze amezi abiri gusa ngo biriyongereye inshuro zirenga icumi ku ijana muganga ajejwe amagara y'abantu mu ntara akaba akabasigura yuko hari ibihe malariya iduga maze agasaba abavuzi kwitaho cyane abagwayi akanamenyesha yuko eh, n'abaremesha kiyago bagiye gufasha mu kuvura malaria inkuru ya mugenzi wacu Jean Claude Nshimirimana ku biharuro dukura mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Ruyigi abantu ibihumbi mirongo itanu n'amajana abiri na mirongo ine na batatu nibo bavuwe malariya mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo mu kwezi kwa kabiri naho bariyongereye gushika ku bihumbi mirongo itanu na bitandatu n'amajana icyenda na babiri ni ukuvuga inshuro cumi na zitatu n'ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana na kimwe ku bantu ijana bavuwe malariya muganga Pierre Minani arongo intara y'ubuvuzi ya Ruyigi asigura ko imyaka yose ibitigiri by'abavugwa malariya byama byiyongera mu ntango z'umwaka be no mu kwezi kwa kane cyo kimwe no mu kwezi kwa gatanu nayo ngo kubona ibitigiri by'abana biri hejuru cyane avuga ko ari kubera imibiri yabo iba itararonka inkomezi nyinshi mu kurwanya indwara muganga Pierre Minani asaba abajejwe kubungabunga amagara y'abantu mu mavuriro n'ibitaro byo mu ntara ngo biteho kurusha igikorwa cyabo agira ko anamenyesha ko abivuza malariya bagiye koroherwa mu minsi iri imbere kuko abaremesha kiyago ngo bagiye gufasha mu kuvura malariya ku mitumba no ku ducimbiri ngo bakazotanga ni n'inyigisho zo kwikingira malariya hashyizwe imbere gukoresha neza umusegetera be no gukuraho ibibanza birekamwo amazi ngo kuko ariho imibu ita amagi ica igwiriranira jean claude nshimirimana mu ruyigi ku garadiyo isanganiro reka dushimire jean claude nshimirimana tuve mu bijyanye n'amagara y'abantu tuvuga ibijyanye n'uburimyi abarimyi b'ikawa bashorera mu matonorero yo mu ntara za ngozi na kayanza bakurikiranwa rero n'ishyirahamwe giringo ngo bagiye kuronswa imibyaro mishasha y'ikawa iyo mibyaro mishasha nayo ikazoba ije gusubirira yari hasanzwe ikaba yari isanzwe inashaje ni kuri iyi nkuru rero duce turangiza ko amakuru twari twateguye kubashikiriza ariko imbere y'uko tuhasezera kugira ngo bashobore kuvura abarwayi bose Eric Uwimana ari muhinga bw'ivyuma Marie Ange Nzeyimana je nabashikije no mugire ijoro ryiza